Plantoi ensorbas plastain particloin. Plastajoi estas cie. Restajoi de plastajoi estas troveblai en la plei forai anguloi de la tero, ec en la Antarcto, cae en la profunda oceano. Studajoi montras, ancau plantoi ensorbas la particloin. La sequoi estas ancora mal clarai, Exemple, ciù la consumo de plantoi kiwi en havas plastain particloin, estas problemezza por la homo. Iam de jarois ciencistoi esploras intense la plastan poluon en riveroi, lagoi, cae en la maroi. Lau taxoi tamen circau 5% de la ciu jare amassigianta plasta rubajo attingas la oceanon la cetero restas exter la maroi. Parte gi alvenas en la medio, cae disfalas laula tempo al pli cae pli etai particloi. La micro cae nano particloi tamen neniam malaperas complete, ili trovigas hodiau en agrocampoi, sur montopintoi, cae en forai arbaroi, en glaceroi, cae en apud riverai arbaretoi, cae ili farigias parto de la naturae materialae cicloi, ciel tion supposigas experimentai laboroi. Plantoi lautio ensorbas la particloin, tio estas same arboi en arbaro, ciel util plantoi sur la campo. Ciu in sequo in tio havas, tio estas plei parte mal clara. La enir voioi en la medion, cae seque en la grundoin, estas variae. En la agriculturo, precipe foliajoi estas problemo. Ili estas ofte usatai, exemple ce la cultivado de legomoi, por covri la plantoin. Ancau cun la composto, plastajoi alvenas sur la campoi. Se ce la collectado de organicae forgetajoi, la separado ne giuste funcciis. Riveroi deponas cun portitan plastagion en inundai regionoi, cie gi iom post iom estas transportata ancau en pli profunda in tavoloin de la grundo. Che versaine, nenie plu trovigios sen plastagiai grundoi, tion taxas sciencisto pri ecologio de la Libera Universitato de Berlino. La plastae particloi pluvas malsupren supren el la atmosfero. Ili estas praktike cie. La sciencistoi esploras la eficoin de microplastagioi. Tio estas particloi en la grandezza de malpli pli ol quin milimetroi. Sur la risosferon. Tio estas la vivo spazio en sen pera circauajo de la plantae radicoi cun ciui entio en havatai vivuloi cae vivagioi. La consisto cae la etsoi de la risosfero efficas sen pere alla sano cae la crescado de la plantoi. En la proprae prilumigoe la esploristoi atingis la surprisan concludon che la plasta poluo ne nepre devas esti nur malbona por grundoi cae plantoi. La enmetigio de plastae particloi ja vere povas unua vide efici positive pri la tra aerumado de la grundo o pri la transporto de aquo, diras la studestro. Tio estis por ni unua vice malfacile digestebla. Ancora un necessas pli detale esplori la sequoin por la plantoi. Estas imageble che la plasta poluo presentas al donan chargion por la arbaroi, ciui iam subigas al grande defio pro la climatae changioi. Cai laste, la plastagioi tra la poluo de la plantoi povus ancao alveni ce la homo. Lige cun tiui particloi nome povus ancao eniri toxae substansoi en la homan corpon rectae mesuradoi de microplastagioi en plantoi en la natura medio estas nun tempe malfacilae gis neeblae. Mancas simple fidindai metodoi. Doni ancora ne povas tiri ion pri la sequoi de la plasta poluo en plantoi.